izan dira LuxLeaks, izan dira Panama Papers, gero Paradise Papers, eta oain berriz Pandora Papers. Bertze finantza eskandalu bat mundu bailakoa. Jadanik entzunako gai bat bezalakoa da. Ez duguiak kasurik egiten. Zenbat mila miliar finantza publikoetatik eskapatzen, paradisu fiskaletan izkutatzen infernu sozialak sortuz. Infernu sozialak diot, afera horiek naiz eta ezain beste emozio sortu gentzulen artean eta gizartean, sekulako sarraskiak eragiten baitituzte emozio asko sortzen du delinkuentzia ekintza batek pertsona bat hiltzen denean. Bortizkeri zuzena baita, norbaitek zuzenean eta bere gorputzean pairatzen duena. Zergai esaldiz ez da bortizkeri zuzena, horregatik ez du hainbeste reakzio eragiten. Aldiz kriminalitate maila asko zondiagoa da. Maila erraldo lapurketa bada, lapurketa antolatua, sistemikoa, eta hain eskala handian zenbakiek ere zorabiatu ez baizik eta aratago uzten gaituztela, horren mailaz o hartu ezinean. Erakunde publikoek urtero ehundaka miliarrak galtzen dituzte urtero sistematikoki. Milaka ospitale gutiago, eskola gutiago, egoitza soziala gutiago, tren gutiago, formakuntza gutiago eta metamorfosi ekologiko egiteko behar diren miliarrak ere handaude. Azkenean miseria soziala gehiago eta hortik bai delinkuentzia oiturazkoa offshore zentru oiai esker, uste zergetatik eskapatzen dira, baita legetatik ere, dirua suritzen duten bitartean. Suritzen dute zikina baita. Zentru hoiek toleratzen ditugun bitartean, parada usten diegu droga trafikariai, arma trafikariai, giza trafikariai eta antzekoei giza eskubidak urratzen eta gizarteak ustelarazten, zuzenean mafiaren eraginez, edo pixkanaka itoz denen jabetza den diru publikoak enduz horregatik naiz eta ez gaituen gehiago harritzen, ohar gaitezen lapurtzen ari direna gure etorkizuna dela. Eta zergai esa lehen planora ekarri dezagun.